بسم الله الرحمن الرحيم الدرس العاشر 10 درس حامد حامد من أنت؟ كم سنسان؟ محمد أنا طالب بالجامعة بان أنوان السادة بالأورانجيم حامد أأنت طالب جديد؟ سان yeni bir öğrenci misin? Ana talibun cedidun. Evet ben yeni bir öğrenciyim. Hamidun. Min eyne ente? Neredensin sen? Muhammedun. Ana minel hindi. Ben Hindistan'danım. Hamidun. Mesmuke. Adın nedir? Muhammedun. İsmi Muhammedun. Adım Muhammed'dir. Hamidun. Ve men hâzel fetellezî ma'ke? Seninle olan bu genç kim peki? Muhammedun huve zemili. O benim arkadaşım. Hamidun ehuve eydan minel hindi. O da mı Hindistan'dandır? Muhammedun la hayır. Huve minel yabani. O Japonya'dandır. Hamidun mesmuhu adı nedir onun? Muhammedun ismuhu hamzetu. Onun ismi Muhammed'dir. Hamidun Hamid. Ma luğatuke ya Muhammedu? Senin dilin nedir ey Muhammed? Muhammedun Lugati el-urdiyetu benim dilim urducadır. Hamidun Ehiye lugatun sehletun o kolay bir dil midir? Muhammedun Naam evet. Hiye lugatun sehletun o kolay bir dildir. Hamidun ve hamzetu peki hamza? Ma lugatuhu onun dili nedir? Muhammedun Muhammed Lugatuhu el yabaniyetu onun dili Japoncadır. Ve hiye lugatun sa'batun ve o zor bir dildir. Hamidun Eyne ebuke ya Muhammedu Nerede senin baban ey Muhammed? Muhammedun Ebi fil Kuveyti Benim babam Kuveyt'tedir. Huve tabibun şehirun O meşhur bir doktordur. Hamidun Ve eyne ummuke Peki annen nerede? Muhammedun Hiye eydan fil Kuveyti ma abi. O da Kuveyt'te babamla birliktedir. Hiye müderrisetun hunake. O orada bir öğretmendir. Hamidun. Ezhebte ilel Kuveyti ya Muhammedu. Kuveyt'e gittin mi ey Muhammed? Muhammedun. Naam. Zehebtu. Evet gittim. Ve zemiluke. Peki arkadaşın? Eyne ebuhu. Onun babası nerede? Muhammedun. Ebuhu fil yabani. Onun babası Japonya'dadır. Huve tacirun kebirun. O büyük bir tüccardır. Hamidun. Eleke ahun ya Muhammedu. Senin kardeşin var mı ey Muhammed? Muhammedun. Naam. Evet. Li ahun vahidun. Benim bir kardeşim var. İsmuhu Usametu. Onun adı Üsame'dir. Ve huve ma'i huna fil medinetil munevvereti. O da benimle birlikte burada Medine-i Münevvere'dedir. Vali ohtun vahidetun ve bir bacım da var benim. İsmuha Zeynebu. Onun adı Zeynep'tir. Ve hiye fil iraki ma'a Ve o Irak'tadır. Kocasıyla birlikte. Zavcuha muhendisun. Onun kocası mühendistir. Hamidun Hamid. E'indeke seyyaratun ya ahi. Sende bir araba var mı ey kardeşim? Muhammedun. La hayır. Ma indi seyyaratun. Bende bir araba yok indi derracetun bende bir bisiklet var. Hamzetu Hamza indehu seyyaratun onda bir araba var.